Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je li ismijavanje vjere i da li se može izaći iz vjeri primjer da brat brata nazove Bradonja i da li je kocka veliki grijeh da vas Allah nagradi? Ne, kocka je veliki grijeh. Kad je pitanje o ismijavanje dina, ako, za? ako nekoga ismijavamo, kao, znači, da to nije od dina i da smatramo to malo važavamo, to je kufrum billah ko bi neko ismijavao čovjeka koji nosi bradu, ismijavajući time din, znači da vrijeđa din i ono što je Allah propisao, tim dijelom je postao nevjernikom. Znači bilo šta od dina što je, nema niko, znači od vjernik ne može ismijavati to, nego to veliša i poštuje, a onaj koji to ismijava, smatra isto ne, znači nebitnim da to nije od, na takav način, izlaže sebe kufru.